Book twoสี่สิบสี่เจไปเที่ยวกลางคืน izlaziti na večer ที่นี่มีดิสโกเทกไหม ima li ovdje diskoteka ที่นี่มีไนท์คลับไหม Има ли овдје ночни клуб? ที่นี่มีผับไหม Има ли овдје кафана? เย็นนี้ที่โรงละครมีอะไร Šta ima večeras u pozorištu? เย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร Šta ima večeras u kinu? เย็นนี้ที่โทรทัศน์มีอะไรดู Šta ima večeras na televiziji? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมคะ Ima li još karata za pozorište? ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมคะ Ima li još karata za kino? ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมคะ Ima li još karata za futbalsku utakmicu? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Ja želim sjediti skroz pozadi. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Ja želim sjediti negdje u sredini. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Ja želim sjediti skroz naprijed. คุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหม Možete li mi nešto preporučiti? การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ Kada počinje predstava คุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหม Možete li mi nabaviti kartu แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม Je li ovdje u blizini igralište za golf? แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม Je li ovdje u blizini teniski teren? แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม Je li ovdje u blizini zatvoreni bazen?